Մարև ձեզ սիրելի հայրենագիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում բաց դռների օր արևիկ մանկական բուժմիավորում, փակ բաժնետիրական ընկերությունում։ Բարգամներ օրերս Արցախում էր Երևանի Նայիրի բժշկական կենտրոնի մանկական ակնաբույժ Ելենա Մաթեոսյանը, որն էր բժշկուհու Արցախ գալու առիթը։ Լսենք Արևիկ մանկական բուժ միավորում Փակ բաժնետիրական ընկերության տնորեն Մեսրոպ Մարկարյանին։ Այսօր մեր մոտ կատարվում է բազդարների օր լղարող ժապահության նախարարարություն Կուշկյանի միջոցներով այսօր մեր հիվանդանոցում բացում է բլոպտիկ աչքի վարժանքների կաբինետ եւ կատարում է ընդունելություն ակուլիստի եւ ալերգոլոգ մասնագետների կողմից։ Ինչպես է կարեւորում այս միջոցառումը։ Սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ նման վարժանքներ բլոպտիկ բուժողություն ստանալու համար երեխաները մեկնում են քաղաք Երևան, իսկ հիմա արդեն տեղում կստանան այդ բուժումը, այդ օգնությունը, իսկ ալերգոլոգի կողմից դա անհրաժեշտություն է մեր երեխաներին երկրորդ կարծիքը լսելու համար, բուժման որոշ հարցեր կազմակերպելու համար։ Պարոն Մարկարյան, մենք ճունեինք ալերգոլոգ։ Ունենք ալերգոլոգ, բայց երկրորդ կարծիքը ավելի լավ է։ Հաղորդումը եթեր կհերարձակվի 2015 թվականի ամսի 30-ին, դա հաղորդություն հաղորդաշարի այս տարվա վերջին թողարկումն է։ Կխնդրեի ձեր ամանորյա մաղթանքները մեր հայրենակիցներին։ Սրտանց ուզում շնորհավորել ժողովրդի նոր տարին եւ Սուրբ Ծնունդը ցանկանալ առողջություն, խաղաղություն եւ երջանկություն։ Բժշկու կարծիքով ծնողները պետք է ուշադիր լինեն երեխաների հանդեպ, քանի որ աչքերի հետ կապված շատ հիվանդություններ առաջանում են դժբախտ պատահարներից, փոշուց, քամուց եւ այլն։ Տիկին Ելենա, դուք որպես ակնաբուժ ինչպես է կարևորում այս հանդիպումները Արցախահայության հետ, մանկական պոլիկլինիկայում։ Փորձերի փոխանակումը շատ կարևոր է բժշկական ասպարեզում, ոչ միայն Արցախում, Հայաստանում եւ բոլոր երկրների հետ։ Դա ուղղակի փորձերի փոխանակումն է, ինչ որ մի բան մենք կարող ենք սովորած, ինչ որ բաներ մենք ստեղից կարանք վերցնենք։ Եթե առաջին անգամ չէ, ուրեմն արդեն ծանոթ եք իսկ մանուկների հոգսերին, կապված տեսողության հետ, ինչ խնդիր խնդիրներ ունեն մեր երեխաները լուրջ են արդյոք առանձնահատուկ խնդիրներ Արցախ երեխաները չունեն բոլոր երեխաների նման ունեն կարճատեսչան խնդիրներ ռիֆրակցիոն խանգարումներ շլություն այտենց բոլոր խնդիրները որոնք հանդիպում են բոլոր երեխեքի մոտ հաղորդումը եթեր կհերարձակվի Արցախի հանրային ռադիոյի առողջություն հաղորդաշարի 2015 թվականի վերջին հաղորդումն է կարելի ասել ամանորյա ծրագիրը ուստի ինչպեսին ներտարին ձեզ համար ազնական եւ գործնական կյանք կյանքում։ Տարին կարելի ասել բավականին հաջող տարի էր։ Չեմ կարող ասել ոչ մի տես վատ հանգամանքներ չեմ կարող հիմա հիշել։ Լավ տարի ա եղել։ Ցանկանում եմ կարևորը խաղաղ տարի լինի եւ շարունակվի խաղաղությունը։ Հայաստանում նույնպես ձեզ շնորհավորում ենք։ Շնորհակալություն եմ բոլորի շնորհավորը։ Միշտ եղեք փոքրիկների հա։ հետ։ Երիտասարդ բժիշկ Նարեկ Միքայելյանը շնորհակալություն հայտնեց ԼՂ առողջապահության նախարար Հարություն Խուշկյանին նման բարերարության համար։ Նարեկ երիտասարդ ագնաբույժ եք, սակայն արդեն եւ արցախցիները եւ նույնիսկ Արցախից դուրս ճանաչում են ձեզ, այսինքն կարողացել եք ձեր խոսքը ասել։ Ինչպես է կարևորում այս միջոցառումը ինչ նորություն կմցնի Այս միջոցառումը շատ գովելի է, քանի որ նախկինում Ղարաբաղում չկար նման ֆունկցիոնալ սենյակ տեսողության զարգացման կամ բարձրացման, եւ նման պաթոլոգիայով երեխաների ծնողները ստիպված էին մեծ ճանապարհ կտրել, հասնել Հայաստան տեսողության զարգացման ֆունկցիոնալ բուժման կազմակերպելու համար։ Այսօր մենք հնարավորություն կունենանք արդեն ունենալ նման սենյակ կահավորված համապատասխան համակարգիչներով, որոնց շնորհիվ արդեն մեր ցածր տեսողությամբ երեխաները իրենց բուժումը կարող են ստանալ հենց Ստեփանակերտում։ Այսինքն այլևս կարիք չի լինի այդքան մեծ ճանապարհ կտրել այս բուժման կուրս ստանալու համար։ Հայաստանից Արցախ ժամանակակնաբուժը նշեց, որ փորձի փոխանակումը շատ-շատ կարևոր է աշխատանքի համար։ Դուք ի՞նչ կարծիք ունեք այդ մասին։ Իհարկե, ես միանշանակ համաձայն եմ Հայաստանի գոլեգայի հետ, քանի որ մենք ինչպես գիտեք գտնում ենք մի քիչ ավելի հեռավորության վրա Հայաստանի մայրաքաղաքից, որտեղ հիմնականում կենտրոնացված ստեղծված է գիտության այդ բոլոր նորությունները հիմնականում առաջի հերթին հասցում են այնտեղ։ Մեր աշխարհագրական դիրքը, մեր հետ պատերազմյան շրջանը մի քիչ սահմանափակում են մեր զարգացման այս հնարավորությունները։ Այդ իսկ պատճառով գոնե այս մեթոդով մենք պետք է փորձի փոխանակման միջոցով փորձենք զարգանալ, քանի որ եթե չլինեն այս ամենը, բժշկությունը բնականաբար չի զարգանա։ Նարեկ ինչպեսի տարի էր անձնական գործնական կյանքում։ Շատ հաջողակ տարի էր։ Մանկանանք եւ հավատանք հրաշքներին։ Ձմեր ձեր papին կատարում է ձեր երեք ցանկությունները, ի՞նչ կխնդրեիք papիկից։ Կխնդրեմ առողջություն ազգաբնակչության համար, կխնդրեմ խաղաղություն մեր դիրքերում, սահմանապահ զինվորներին, առողջություն եւ խաղաղություն ամբողջ աշխարհին։ Մենք նույնպես սրտան շնորհավորում ենք մեր երիտասարդ ակնաբույժին, ցանկանում ենք, որ միշտ լույս սփռեք հայի աչքերին։ Թող տարին խաղաղություն, երջանկություն, հաջողություններ բերի ձեզ, ձեր ընտանիքին, բոլոր ձեր այն հաճախորդներին, ովքեր շատ մեծ գոհնակությամբ են նշում ձեր անունը։ Շնորհակալություն։ Բարեկամներ, ավարտվեց առողջություն հաղորդաշարի 2015 թվականի վերջին թողարկումը։ Շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։